الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي أولا Allahın salamı ilə sizi ويرام və خاطر xatırladıram ki تفاوض olasınız Allahdan qorxasınız. Həqiqətən Allaha ən yaxın olanınız ondan ən çox qorxanınızdır. Biz <clears throat> bir həftə ərzində tövhid təkallahlıq mövzusunu başa vurduq. Bugün mövzumuz mələklər haqqında olacaq və bu da 1-2-3 gün davam edəcək. Lakin qeyd etmək istəyirəm ki, tövhid bununla bitmir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ən gözəl ifadələri olan, ən gözəl izahları olan şəxs onun üçün yalnız tövhidi dəvət edib. Tövhidi insanlara satdırıb. Əgər o Peyğəmbər onun üçün insanlara satdırıb və bunun kifayət olduğunu görür. Biz bir həftə ərzində bu tövhidi tam şəkildə izah edə bilmərik. Müxtəsər də olsa, lakin Elə zənn edirəm ki, fayda oldu. Qismən də olsa siz, siz faydalandınız. Özüm də faydalandım. Allahdan istəyirəm ki, hər il bizə qismət etsin. Belə görüşüb Allahı yad edək. Xüsusən də o tevhidi, tək Allahlığı. Sizə də nəsiyyət edirəm ki, xüsusən bu dəqiqə onu öyrənin. Əqidə mövzusunu öyrənin. Əqidənizi düzəldin. Əqidəniz düzəlməsə, başqa batıl əqidələr və s. dəvətlər sizə təsir edə bilər. Əqidə də birdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur ki, Nəhnul ənbiyə əxul illət əxul allət biz Peyğəmbərlər hərfi tərcümə belədir ki, ata bir ana ayrı qardaşlarıq. Lakin məna, məğzi ondan ibarətdir ki, əqidəmiz eyni, şəriətlərimiz başqa-başqa olan peyğəmbərlərik. Hamısının nəqibəsi eyni olub. Necə ki, Allah subhanahu teala buyurur, və ləqəd bəəsinə fi kulli ümmətin rasulən əni əbudullahi və istəni bu tağut. Biz hər bir ümmətə peyğəmbər elçi göndərdik. Nə məqsədlə, hansı dəvətlə? Tək Allaha ibadət etməyə insanları çağırsınlar və ona şərik qoşmaqdan onları çəkindirsinlər. Hamısının e-, etiqadı, əqidəsi eyni olub. Kim desə ki, filan vermiş tadında Peygamber olub o da itaat etməyə insanları çağırıb bu yalandır. Peyğəmbərlərin hamısını Quran təsdiq edir ki, tək Allaha ibadət etməyə insanları çağırıb və ona şərik qoşmaqdan insanları çəkindiriblər. Müəllif kitabda mələklər haqqında yalnız iki səhifədə danışır. Bu çox azdır. Buna görə qərara aldım ki, başqa kitabdan biraz geniş mələklər haqqında məlumat götürəsiniz. Ümumiyyətlə, müəllif burada izah edir ki, Allah s.ə.vədən sonra mələklərə olan iman mələklərin şerefli olmasına delildir. Və Quran-ı kərimdə onlarla ayələr var ki, Allaha iman mələklərə iman, Allaha iman mələklərə iman. Harbızı gəlir. Həmsinin məsələn Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve Sellem olan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve Sellem'e olan xeyir dua Allah Teala buyurur: "İnnallaha və mələikətuhu yusallun alan-nabi." İnnallaha və mələikətuhu yusallun alan-nabi. Allah və mələkləri peyğəmbərə xeyir dua edirlər. İman gətirənlər əyyuhəllezina əmanu sallu alayhi və sallimu təslimə. Siz də ona onun üçün xeyir dua istəyin Allahdan. <coughs> Başqa bir ayədə bir kullu əmənə billahi və mələikətihi. Akutubi və Rasulih. Allaha iman və mələklərinə iman. Allahdan sonra mələklər gəldi. Başqa ayədə mən kən adıyyə lillahi və mələikətihi. Kim Allaha və mələklərinə düşmən olarsa, Allah da onlara düşmən olar. Mələklərlə Allah özünü bir qeyd etməsi onların şərəfli yaradılan məxluq olmasına dəvalət edir. İşarədir. <coughs> Həmsinin Allah bir çox ayələrdə deyir, biz belə etdik, biz öldürdük, biz diriltdik, biz Quran nazir etdik, biz, biz, biz. Biz dediyi ayələr biz dedikdə Allah mələklərin iştirakı ilə olan hər, bir, hər hansı bir əməli qəst edir. Allah Quranın kəlamını nazil edir mələklərə, mələklər də nazil edir peyğəmbərlərə. Allah mələklərə əmr edir, onlar insanın canını alır və yaxud ana bətnində insana ruh üfürür və s. mələklərin iştirakı da olduqda Allah subhanətə alə deyir biz lakin hərdən hərdən elə ayələr olur ki biz deyir və burada mələklərin iştirakı olmur yalnız xas Allaha məxsus olur əməl bu bizdə hörmət mənasında olur hörmət mənasında necə ki sən tək Fatihə surəsini oxuyanda deyirsən ihdinə sıratı müstəqim bizi düzgün yola yönət Sən təksən, amma bizi deyirsən. Bu da ehtiramla deyildiyi, deyildiyinə görə Allah subhanətlərə ehtiram üçün biz demək olar. Mələklər barəsində olan mövzu çox geniş mövzudur. Əməllif başqa müəllifin kitabıdır. Kitabı bir neçə fəsilə bölüb. Əvvəlcə gəlir onların yaradılışı və onların əxlaqı yaradılışında Peyğəmbər s.ə.v-in hədisinə diqqətlə fikir verin. Nə bir, yəni bu qeyb aləmidir. Mələklər qeyb aləmi olduğu üçün burada heç bir rəy qəbul olunmur. Rəylər də gələcək və onlar rədd olunacaq. Rəy qəbul olunmur. Ya Quran ayəsi, ya da mütəbər hədis. Qeyb aləminə, keçən dəfə dedim, qeyb aləminə əsassız ələfmə olmaz. İstər Allahın qeybi olsun, istər Allah yanında olan qeyb olsun, mələklər, zinlər, ərş və s. istər də bu dünyada sənin yanında olmayan qeyb olsun. Əsassız o qeybə əl atmaq olmaz. O iki qeybə yalnız Quran və hədislə, dünyada olan qeybə isə ya telefonla zəng eləməklə, kimdənsə xəbər öyrənməklə əl atmaq olar, öyrənmək olar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, mələklər nurdan, millət oddan, insan da təsirdən yaranmışdır. Fikir verin, mələklər cəmhalda, hamısı nurdan. Cinlər cəmhalda, hamısı nurdan. Adəm, ya insan tək halda, palsıqdan. Çünki birinci insan palsıqdan yaranır. Yerdə qalan isə, yerdə qalan insanlar isə yox. Həvva onun qabırğasından, yerdə qalan insanlar da müstədən bu bir yaranı var. Mələklərin yaradılışı nurdandır. Nur. Bizdə ki, bu hədisdə buyurulur. Nə zaman yaradıldıqları isə bəlli deyil. Yalnız o bəllidir ki, insandan əvvəl yaranıblar. Çünki Quran-ı Kerimdə mələklər Allaha sual verir. Deyir ki, İzqalə Rabbuka lil-mələkəri inni cəilin fil ardı xalifətən mələkələrə dedikdə ki, mən yer üzündə xəlifə, yəni insan yaradacağam, bu dəlildir ki, işarədir ki, mələklər var idi və Allah subhanətə alə onlara buyurdu ki, mən yer üzündə insan yaradacağam. Mələklər də sual verir Allaha ki, Ətəcəlim mən yüfsidu fil ərbi və yəsluku dinə Sən yer üzündə fitnə fəsad törədən, qan tökən bir məxluq yaradacaqsan. Və Allaha olan etiraz deyil. Mələklər etiraz edə bilməz Allaha. Mələklər yalnız sual verir ki, nəyə görə sən qan tökən fitnə fəsad törədən məxluq yaratmaq istəyirsən? Artıq Allah falı onlara xəbər vermişdi ki, insan belə şeylər edəcək gələcəkdə. Əmələklər də öyrənmək üçün sual verirlər. Bu ayədə dəlildir ki, insanı yaradanda artıq mələklər var idi. Mələkləri insanlardan əvvəl yaradır. Amma nə zaman? Allah bilir. Mələklərin əzəmətli, yəni böyük olması. Bu da onların yaradılışıdır. Mələklər doğrudan da böyükdür, cinlərdən də böyükdür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, Cəbrail aleyhisselamı gördüm öz simasında. 600 qanadı var idi. Bir qanadı az qalırdı üfüqü dağlasın, üfüqü tutsun. Bir qanadı Bəziləri də səfəngiyyət danışır. Deyir ki, bir müqəddəs bir insan qılınızı götürdü, kafirə vurdu. Kafir iki yerə bölündü. Sonra onun atı da iki yerə bölündü. Qılınç keçdi yerə, yeri iki yerə bölürdü. Allah Cəbrail'i göndərdi. Cəbrail qanadlarını qoydu. Qanadları yaraya qədər kəsdi. Bu zəfəngətdir. <laughs> Belə rəvayət heç ağıl da qəbul etmir. Bu cür rəvayətlərə uymayın. Həmsinin Peyğəmbər s.ə.v bilirsiniz, e, mələklər 8 mələk var ki, ərşi saxlayır və öz çiyinlərində saxlayır, əlində, qanadında Allah bilir. Amma Quranda qeyd olunur ki, onlar ərşi saxlayır. Bu 8 mələyin birini Peyğəmbər s.ə.v vəsb edib deyir ki, o mələyin qulağının aşağı hissəsindən çiyninə qədər olan məsafə buradan bura qədər olan məsafə mələyin 700 illik gedilən yol qədər olan məsafədir. E, 70 il. E, 700 il. 700 il gedilən yol qədər olan məsafə o qədər arası var. Kulağın aşağısı ilə çiğnin arası. Bəs görünümün özü nə boydadır? Necə əzəmətli mələkdir? Ərşin özündən söz ola bilməz. Çünki bütün kainat, yedi səma, yedi yer, göy, hər şey hələ kürsü, Allahın kürsüsünün yanında səhraya bir halqa və başqa rəvayətdə qalxanın içərisinə yedi dirhəm atılmış kimidir. O kürsünün özü ərşin nisbətində səhraya atılmış yumru halqa kimi. Ərşin əzəmətindən heç danışmağa dəyməz. Onu vəsb etmək mümkün deyil. Həmsinin mələklər müxtəlifdir. Kimisinə Allah iki qanad verib, kimisinə üç, kimisinə dörd və kimisinə ayaq qeyd etdiyi 600. İstədiyi qədər istədiyi mələyə qanad verib. Və bu da Quran-ı Kerimlə isbat salınıb Fatır surəsi 1-ci ayədə Allah təala deyir Elhamdülillah Fatır səmavat vəl ard həmd olsun yeri və göyü yaradan Allaha Zəilil mələikədə rusulən Ulu əcnihəti məsnə və süləsə urba Mələklərdən elçilər göndərən onları iki qanadlı, üç qanadlı, dörd qanadlı yaradan və yəzidu fil xalqi mə yəşə və istədiyi qədər də onlara qanad artıran, istədiyi qədər onların əzəmətini artıran. Həmsinin <clears throat> mələklərin gözəl simada olması. Mələkləri Allah subhanətə alə gözəl yaradır. Onlar gözəl məxluqdur. Yusuf aleyhissalamın hekayəsini yəqin ki, oxumusunuz. Oxumaz, oxumamışsınızsa, məsləhət görürəm ki, oxuyasınız. Yeganə surədir ki, başdan axıra qədər hekayədir. Yusuf Aleyhisselamın haqqında. Başqa-başqa surələrdə, məsələn, müəyyən bir surədə 10 aya Musadan söhbət gedir, başqa surədə 10 aya, 5 aya, 8 aya, dağınıqdır. Amma Yusuf surəsi başdan axıra qədər Yusuf haqqında danışır. Başdan axıra qədər. Nəsiyyət edirəm ki, onu oxuyasınız, doğrudan doğruda ibrət var. Ay, e, surənin axırında da Allah subhanətə alə bunu təsdiq edir. Ki doğrudan da onların hekayələrində ibrət var. Fəqat kənə fi qasasihim ibrətən ulul əlbəb. Onların hekayələrində ağıl sahibləri üçün ibrətlər var. Yusuf Aleyhisselamı ki, bu qadın tovlamağa çalışır, cəlb etməyə çalışır özünə, öz gözəlliyinə. Yusuf Aleyhisselam onun fitnəsinə uymur. Sonra o məmləkətdə yaşayan qadınlar arasında söz gəlir ki, vəzirin e, ya e, zövcəsi Yusufə vurulur. Özündən yaşca kiçik olan bir insana, e, bir cavan oğlana. Ələ salırlar, istehza edirlər. Lakin bilmirlər ki, Yusuf əleyhissalama Allah subhanətə alə gözəlliyin yaxsını verib. Və istənilən qadını yoldan çıxara bilər. Qadınları yığır bir yerə, bir məclisə. Sonra Yusuf əleyhissalama deyir ki, gəl, onların qarşısına. Onların da hərəsinin əlinə bir alma, bir pısaq verir. Deyir, soyun bu almanı. Almanı soya soya, soyan, soyan zaman Yusuf Aleyhisselam gəlir. Yusuf Aleyhisselamı görəndə parmaqlarını kəsirlər, hamısı. Parmaqlarını kəsirlər. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin və salatu və selamu alə əşrafil ənbiyə və mürsəlin Nəbiyyina Muhammedin və alə əlihi və sahabihi əcmain. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədistə buyurur ki, bir xeyirli əmələ yönəldən şəxs o xeyirli əməli etmiş kimi sayılır. O qədər də savab qazanır. Bir fitnəyə yönəldən həmçinin əksi. O fitnəni törətmiş kimi sayılır və o qədər də günah qazanır. Bir nəfər Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlir, deyir ki, mənim miniyim ya at olur, ya gəlir, yorulub, məni də özünlə götür, özünün yiyinə. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, get filan kəsin yanına, o sənə kömək etsin, o, da, o sənə özünün yiyinə götürsün. Sonra da bu kəlamı deyir, xeyri yönəldən şəxs onu etmiş kimi sayılır və o qədər də savab qazanır. Sonra müəllif Buxari rəhməhullah bağışlama barəsində hədis gətirir ayəni xüsusən qeyd edir ki, kafirlərə bağışlayın. Onlara Allahın əmrlərini çatdırın, qadağalarından çəkindirin, cahillərdən də üz dönmərin. Fikirdə gör, nə boyda burada hikmət var. Onlar bilməyib danışdıqları şeyə görə onlara fikir vermə. Haqqı onlara satdı, lakin onlarla oturub durma hər hansı bunlar, bu ayədə olan mənadan hər hansı birinə zidd hərəkət etmiş olsan, Allah səni cəzalandıracaq. Əgər sən onunla oturub dursan, cahilin hərəkətlərinə gülüb onu məzbur saysan, nərdə atmasını, karf oynamasını, siqaret çəkməsini, avara-avara sözlər danışmasını və s. qəbul etsən, Allah səni zəll edəcək. Və e sən onun kim olacaqsan axırda? Yolu azacaqsan. Ya da axırda o səni başqa məclisdə biabır edəcək ki, sən bağla. Sən müsəlman olsaydın, mənim bu günahlarıma göz yummazdın. Və ya tərsinə sərt olsan zahilə qarşı. Görəndə ki, siqaret çəkir, qışqırsan üstə ki, kafirsən, cəhənnəmlisən, bu nədir, atlı, zəhir, mərib, muzdarsan, nə bilim nə, bu da heç bir fayda verməyəcək. Ona görə ki, Allah subhanahu teala bizə bu cür öyrətməyib. Dəvət bu cür olmur. Təvət hikmətlə olur. Təvət bir neçə üslubdan ibarətdir. Birinci mərhələsi, yəni birinci üslub, sahillərə qarşı olan üslubdur. Sahillərin mərhələsi. Burada lap ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çox şey göz yummaq lazımdır. Biri cahildir. Yavaş-yavaş. Elə bilər ki, namaz qılsın, həm də zina etsin. Şey yox. Zinaya görə seçim olmaz qoy namazını möhkəmləndirsin, namazını çox qılsın. Yavaş-yavaş o namaz o pis işdən onu çəkindirəcək. Amma demə ki, eyni yox, günah edə bilərsən, heç olmaz, belə demə. Günah günahdır, demək olmaz ki, ged elə. Demək ki, o sənin öz işindir, özün bilərsən. Mən sənə qarabəsini deyə bilmərəm. Amma namaz vacibdir, çünki Allah bunu buyurub bütün insanlara. Yavaş-yavaş ondan çəkinəcək. İkinci mərhələ, ölüm öyrənənlərlə olan münasibətdir. Onlara haqqı başa salmalısan, göstərməlisən. Kimi gələr, bu haramdır, bu halaldır, orada seçmək lazımdır, yerində başa salmaq lazımdır. Üçüncü mərhələ isə alimlərlə, bu üzüm münaqişədir. Bu dəyət əhlidir, xristiyandır, yahudidir. Burada heç bir güzəşdə getmək olmaz. Belə baltalamalısın. Mənim dinim hamısından üstündür, hamısından gözəldir. Bu dini qəbul etməyən cəhənnəmli idi. Allah təala yalnız bu dini qəbul edir. İnnə dinə ində lahil İslam. Vəssalam. Allah tərcahında qəbul olan din İslam dinidir. Və mən yəbtəqə qeyril İslam dinə fələn yusbələ minhə. Əvvə fil əxirəti minəl xasirin. Kim İslamdan başqa bir din seçərsə ondan qəbul olmaz. Ahirətdə ziyana uğrayanlardan var. Vəssalam. Alimə, alimin cavabı budur. Çünki o çox gözəl başa düşür ki, İslam dininə olan şeydir. Dərsin sonunda maraqlı bir xəbər deyəcəm sizə. İstəmirəm ki, yazılsın. <clears throat> Sonra Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, insanlar üçün asanlaşdırın. Onları yükləməyin, çətinləşdirməyin. Asanlaşdırın. Namaz qılmaq istəyir, təzədir. Ona ancaq namazın ərkanlarını öyrət. O ancaq ərkanları yerinə yetirsin. Yavaş-yavaş vacibləri, yavaş-yavaş sünnələri, yavaş yavaş yavaş yavaş dərinlə, dərinliklərini o mürəkkəb şeylərə öyrədərsən. Amma təzə-təzə başlayana yükləsən, mütləq o qaçacaq İslamdan. Təzə İslama gələnə sən ki, dur, get həbzə. İmkanın var, pulun var, getməlisən, və yaxud ged evini sat, ged həbzə, maşınını sat, ged həbzə, belə şey demək olmaz. Nə vaxt özü istəyəcək, o maşınını da satıb gedəcək həbzə. Öz iradəsi ilə. Qoy istədiyini öz istəyir eyləsin. Qadındır, başını zorla bağlayır ki, bağlamalısan sənin yanında bağlayır. Səndən ayrılan kimi asılacaq. Onun qəlbində o məhəbbəti yaratmaq lazımdır hicaba. O hicaba məhəbbət yaranan sonra özü bağlayacaq. Saqqaldır, saxlamır, özü bilər. Məcbur eləmək olmaz. Nə vaxt o məhəbbət yaranacaq, o saqqala qarşı özü tutacaq, sənsiz də. Yəni, heç kəsi məcbur eləmək olmaz. Bizdə məcburiyyət yoxdur. Məcbur ancaq nədir? Allahın təkliyini qəbul etməkdə. Bunun hamı məcburdur. Şükürlərin Peyğəmbər s.ə.v onlara qarşı buyuruyor, Allaha şərik qoşmaq olar. Kimsə gəlib sənə desə ki, mən bilirəm ki, sənin atan təkcə filan kəs deyil, filan kəslə də olub sənin anan, filan kəs də sənin atan əsəb olur. Ən azı neyə edəsən o? Ölümüzə döyəcəksən, öldürməsən əgər. Nəyə görə? Çünki bu sənin anana sataşdı, sənin atana şərik qoşdu və səni yaradan Allaha şərik qoşanda niyə susursan? <laughs> Bizdə Sıra bu dəlil olmur. Necə? Eşitliyin nədir? Bir nəfər bizə mənsub olmayan qardaşlardan. Deyir ki, filan şey filandırdır. Öbürü də deyir ki, öbürü də qardaşdır. Dəlilin nədir? Ya qardaşlarını <laughs> belədir. Və yaxud ağıl, ağılına məsələn, yəni ki, müəyyən bir şeydə dəlil yoxdur, ağlına gələn dəlil gətirmək istəyir ki, sənə ispat eləsin ki, belə olmalıdır. Bu saqqal barəsində. Saqqal barəsində Quranda ayə yoxdur. Dedir ki, saqqal vacib tutmalısınız. Quranda ayə də var. Quranda sözü haradadır Quranda ayə? Deyir görə filan ayə. Və taraş yapın, saqqal yapın. <laughs> Bizim ərəb dilini, ərəb dilini bilənə desən, qarnı zırlar gülməkdir. ve buhşadığı şeyin ayelerine, Müsellemetül Kezzab'ın ayelerine. O Müsellemetül Kezzab özündən ayələr quraşdırır. Əl fiilu, məl fiilu və mə ədraka məl fiilu ləhu xarsumun tavilu Fil, nə bilinsə fil nədir? Onun özü xortumu var, nə bilir, nəyi var? <laughs> Özündən ayələr uydurur. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki e, sahabe deyir ki Zərir ibn Abdullah radiyallahu anh Rasulullah s.ə.v daima təbəssüm edən görərdim. Yalnız və yalnız Allahın haqqı tapdalandığı zaman qəzəblənərdi. Üzüm qızarardı. Üzümdən istəyərdi ki, bu qəzəblənib. Allah şərik qoşanlar. Əssalam. Kimsə namazı düz etmədi, parmağını belə etdi, əlini aşağıda tutdu, göbəkdən aşağı, yuxarı, neynədi, neynəmədi. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v heç zaman qəzəblənməzdi yalnız başa salardı. Amma Allah şərik qoşanda qəzəblənərdi. Kim olur olsun, sahil də olsa, ona da qəzəblənərdi ki, Allah şərik qoşmaq olmaz. Heç zaman birlikdə damağı görsənməzdi, qəhqəyə dəqiq gülməzdi. Ancaq təbəssüm edərdi. Başqa vərayətdə o qəhqəhə çəkib gülməyi haqqında deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v çox gülməyin. Çox gülmək qəlbi zəiflədir imanı zəiflədir. Başqa bir rəvayətdə də deyir ki, görür ki, bir dəstə cəmaat oturub, ha ah, ah, ah, ha ha, gülürlər, danışırlar. Deyir ki, siz mənim bildiklərimi bilsəydiniz, az gülüb çox ağlayardınız. Nəyi bilsəydiniz? Yəni, cəhənnəmdə necə əzablar verilir, onu bilsəydiniz. Həmsinin Peyğəmbər s.ə.v olan zaman nəyə gülməli idi? Nəyə sevməli idilər? Hələ müsəlmanlar zəif idilər, kafirlər onların üzərində ağalıq edirdilər. Niyə gülməyəcək? Ona görə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, hansı gününüzdə sevinirsiniz? İndi də bu gündə müsəlmanlar haradasa müsəlmanları yahudilər alçaldır, haradasa xristiyanlar, ruslar alçaldır, haradasa ermənilər alçaldır, haradasa nə bilim ki, hansı gün, hansı şeyə gülməliyik biz? Nəyə sevinməliyik? Biz o vaxt sevinərik ki, İbn-i Həzər kimi şu sotada gələk, qəşən yerimlə, saat, fəzr şəraitlə bir cızındır paltarda bir nəfər xristiyan ya kafir yahudi gəlib yaxınlaşıb bizə bu sualı verər, necə ki, yox, İbn-i Həzərə verir ki, bəs sizin Peyğəmbər deyir ki, bu dünya müminin cənnəti e, zindanı e, kafirin isə cənnətidir və necə ola bilər ki, siz müsəlmanlar belə qəşən yaşayırsınız keflə, rosqışla amma biz belə pis günlə yaşayırıq O vaxt biz cavab verərik ki, bəli, bu dünyada nə qədər də gözəl yaşasan, cənnətin nisbətində bizim üçün onsuz da zindandır. Ancaq nə qədər də çətin vəziyyətdə yaşasanız siz kafirlər. Cəhənnəmin nisbətində burası sizin cənnət. Sizi fikirləşin. Siz gözəl yaşamaq üçün, varlı olmaq üçün cəhd göstərmək lazımdır. Çünki sən elə olmaqla yerdə qalan qardaşlarına da kömək edəcəksən. Amma varlı olmaqla təkəbürlüyə qarşı, təkəbürlüyə tərəf səhv göstərmək, səhv göstərmək ki, varlandıqca biraz da təkəbürüm artsın, yavaş-yavaş xidmətidə gəlməyim, qardaşlardan üç sevirim, buna zəhd göstərmə. İllər boyu yığarsan, bir günün ərzində Allah subhanətə alə tutub əlindən alar, qalarsan heç nəsiz. Başa düşərlər ki, təkəbbür yalnız və yalnız Allaha məxsusdur. Bunu deyib Peyğəmbər Fafan gedir, əbu maraqlı hədisdir. Üçüncü deyir Peyğəmbər sallam gedir. Bu zaman Allah ona ilham, vəhiy nazil edir. Quranda deyil, Quranda deyil bu. Səbrəli aleyhissalam gəlib xəbər verir. <laughs> deyir ki, onların ümidini kəsmə. Rasulullah sallam dərhal qayıdır. Deyir ki, həmsinin bilin ki, yaxşı əməl etsəniz sizi cənnət gözləyir. Həm onlarda qorxu yaradır, həm də ümid. Və müsəlman da o cür yaşamalıdır. Qorxu və ümid içində. Sonra qardaşlarla məsləhətləşmək. Özbaşına nə hiss etmək olar? O zaman ki, sənin sahəndə səndən başqa heç kəs bunu bilmir. O sahədə özün qəti bir qərara gəlib nə hiss edirsən? Çünki bu sahədə sən mütəxəssissən. Ancaq həmən sahədə bir neçə adam varsa, mütləq o bir neçə adamla şura təşkil edib, məşvərət keçirib, bir karara gelmeye lazımdır. Allah subhanahu teala müminleri tarif edir. وَاَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ Onların bütün işleri şureyle hallolmazdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kardeş dövüşünde görürsünüz. Meşveret kesilir. Kafirlere nize galip gelsin. Bütün ehsap o e, kabileler hamısı toplanıp ona karşı gelir. Bunun karşısında ama mümkün olmuyor. Sayıları çok az olur sahabelerin. Ve Salman Farisi məsləhət görür ki, xəndək qazsınlar. Geniş, enli. Ki, onlar atla xəndəyi üstündən kəsə bilməsinlər. Elə də ölürlər, Allah subhanət hələ onlara kömək olur. <clears throat> Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in adından, Allahın adından yalan danışmaq, neysə uydurmaq, bu cür edən şəxs cəhənnəmdə yerinin hazır olduğunu yəqin bilsin. Həmçinin salam vermək, Siz bilirsiniz hə, ki, qiyamətin əlamətlərindəndir. Vaxt gələcək, salam verdikdə müsəlman deyəcək ki, bu mənə niyə salam verir? Qiyamətin əlamətidir. Tanıdığına ancaq salam veriləcəklər. Sənə tabi olacaq. Dini qəbul edəcək ki, İslam dinini. Birincisi, bu görək İsrail, yəni Yaqub Aleyhisselam özünə nəyi haram etmişdi? cavab verir ki, cavab verir ki, Yaqub əleyhissalam xəstələnmişdi, sağalmırdı. Yəni, e, nəzir etdi ki, sağalsam, ən çox xoşladığım yeməyi və ən çox xoşladığım içkini özümü haram edəcəm. Dəvə əti və onun südü. Sağaldı və onu özünü haram etdi. E, nəyə görə, nəyə əsas Allah bilir. İkincisi, Yaqub oxumağı bacarmayan Peyğəmbər. Ümumiyyətlə, Peyğəmbərlik əlaməti haqqında mənə xəbər verir. Bir rəvayətdə də xüsusən yazıb oxumağı bacarmayan, yəni Məhəmməd s.ə.v-in əlaməti haqqında xəbər verir. Deyir ki, Peyğəmbərin gözləri yatsa da qəlbi yatmır. Gözlər yatır, bəli, dincəlir, amma qəlbi heç vaxt yatmır. Üçüncüsü, bunu da deyirlər ki, düz deyirsən. Üçüncüsü, bizə xəbər ver ki, nə səbəbdən uşaq qadın olur və ya kişi olur. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, əgər, yəni, üzr istəyirəm, cins əlaqədə olduqda, kişidən gələn məni, qadından gələn su mayəni üstələyərsə, uşaq kişi olur. Və qadından gələn mayə üstələyərsə, kişidən gələn mayəni, onda uşaq qadın olur. Bunu da Yahudilər təsdiq edir ki, bəli, düz deyirsən. Onların kitabında da var bu. Gördüyünüz suyu, deyir bu, ildırımda olan şeydir. Biz görürük bu ildırımı. Peygamber s.ə.v dediyi mələkdir. Əlində dəmirdən bir alət var. Allah bilir nə alətdir, necə dəmirdəndir, nədəndir. Onunla buludları o yan bu yana Allahın əmr etdiyi yerə yönəldir. Və yönətdikcə də bu ildirim bizə görsənir. Ondan gələn səs də o gürültü həmən o alətin səsidir. Mixrab deyilir onun ərəbcə. Bunu da qəbul edirlər. Deyir ki, bunu da inandıq. Təsdiq edirik bunu da. Və beşincisi deyir ki, hansı mələkdir ki, hər bir peyğəmbərin dostu olur. Və hər bir peyğəmbərin dostu olan hansı mələkdir? Peyğəmbər s.ə.v deyir, Cəbrail aleyhissalam. Və bunu da düz deyir. Bütün Peyğəmbərlərin dostu Zəfər Aleyhisselam olur. Lakin sahiblər görür ki, artıq susuzlar. Qəbul eləmədilər İslamı. Deyirlər, yox, sən o Zəbrayı deyirsən, o düşmənsizlik, ədavət, dəddaxçilik, nə ölüm gətirən Zəbrayı deyirsən, biz onu qəbul eləmirik. O bizim düşmənimizdir. Desəydi ki, Mikail, Michael, nə bilim, Mitchell, Nə bilim, nə qədər adlar dünyada rast gəlirsiniz. O e, Michael-la, Mikail-la, Mişel-la, sonra nə var? Mixail. Hamısı buhardan gəlib, həmən bu addan gəlib. Migil. Hamısı buradan gəlib. Yeridi bilə bu adı. Bəli, biz bu adı ehtiramla buna yaxınlaşırıq, qəbul edirik. İman yetirir ki, Mikail mələkdir. Ancaq Mikaili izah etmirik ki, mənası nədir? Кто как Бог. Тут biz onu izah etmirik. Biz demirik ki, on sokak Bog. Müşahede Allah eləmirik. Onu onlar edir və Allah da ona görə onlara lənət edir. Ona görə lənət edir ki, onlar Cəbrailə düşmən olur. Və bu ayəni nazil edir. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Kim Allaha, onun mələklərinə Cəbrailə və Müşailə və mələklərinə fərəz xüsusən qeyd elədi Cəbrailə və Müşailə düşmən isə Allah da ona düşməndir. Üçüncü, İsrafil. Təlisən istədiyinə. İsrafil əleyhissalamın adı hədistə sabit olur. Yalnız hədistə. Lakin sur üfürəcəyi heç bir hədistə sabit olmayıb. Bu yalnız təfsirlə izah olunur. Quranın sur üfürən ayələrini təfsirçilər, İbn Abbas və s. təfsirçilər deyir ki, İsrafildir aleyhissalam. Ancaq elə bir hədis, səhih hədis yoxdur ki, desin ki, suru üfürən İsrafildir. Yoxdur. Dua da Allahümme Cibrilə və Mikailə və İsrafil Fatırə səmavat və bu duadır, məşhur duadır. Ey Cebrail, Mikail, İsrafil'in Rabbi, yeri göğü yaradan, ale, aşağıda gizlinde olanı bilen Rabbim düz yola yönelt məni. Budur dua edirsən, Rabb məsləhət edirəm ki, hamınız bu duanı yaxşı-yaxşı öyrənəsiniz. Kitab oxumamışdan əvvəl gecə namazlarında, adı namazlarda, səcdədə bu duanı edəsiniz. Allah sizə hak yolunu göstərəcək. Dördüncü Məlikdir. Cəhənnəmin ağası. Cəhənnəmi Allah subhanətə alə tapşırıb Məlikə. Kafirlər sözsüz ki, cəhənnəmdə əzab əziyyətə dözmür. Və Məliki çağırırlar. Deyirlər ki, Yə Məlikül yəqdə əleyinə Rabbukə. Qalə innəkum məkisun. Kafirlər dözmürlər. Deyirlər ki, Yə Məlik, Rəbbinə de ki, e, Rəbbimizə deyir ki, bizi yox eləsin. Amma bu azabı görməyək. Torpaq eləsin, daş eləsin, məhv eləsin, yox eləsin, bu azabı görməyək. Lakin mələk də onlara deyəcək yox. Siz elə belə qalacaqsınız orada. Əbədi. Ölməyib əzab çəkəcəksiniz. Beşinci, rizvandır. Bu da yenə müəllifin fikridir. İbn-i Kəsirin Bidəyə və Nihəyə kitabına əsaslanır. Lakin sonra özü deyir ki, İcran adı sünnədə sabit olmayıb. Malaya belə bir ad vermək olmaz. Bəli, cənnətin davası var, amma adı bizə malum deyil. 6-cı və 7-ci münkir və nəkir mələkləridir. İnsan qədirə qoyulduqda dərhal gəlir, bizə məlum olmayan keyfiyyətdə onu otuzdurur, həmən o iki mələk. Və soru suala verirlər. Rəbbin kimdir, Peyğəmbərin və dinin hansı dindir barəsində soruşurlar. 8-ci, 9-cu Hərif və Maruf adlı mələklərdir. Bunlar yalnız bir dəfə Quran-ı kərimdə qeyd olunur ki, bu sehri məhz onlar gətiriblər Süleymanın səltənətinə. İmtihan üçün. İmtihan üçün gətiriblər, lakin kafirlər o imtihandan keçməyib, sehri öyrənib, ərlə arvadın arasını xüsusən vurmaq üçün və başqa-başqa fitnə salmaq üçün işlərdə istifadə edirlər. Sonra Əzrail belə bir ad da yoxdur. Sünnədə valib olmayıb. Yalnız bəzi alimlərin rəyidir. Sonra Raqib və Atid. Bəli, bu ad gəlib Quran-ı kərimdə. Qaf surəsində Raqib, Atid. Amma belə adlı mələk yoxdur. Raqib və Atid onların etdiyi əməldir. Raqib nəzarət sözündəndir. Atid də həmsinin gözətçi manasını verir. Daim onun sağ və sol tərəfində olub yaxşı pis əməllərini yazan mələklərdir. Adları da məlum deyil. Sonra mələklər ölürmü? Bizdən fərqli olaraq ölür, lakin bizdən fərqli olur onların ölümü. İnsanlar əcəli satır ölür, bastırılır. Mələklər isə hamısı Yalnız qiyamət günü sur salındığı vaxt öləcəklər. Fərqli olacaq onların ölümü. Bizim ölümümüz, ölümümüz kimi olmayacaq. Fərq, sonra təzdən diriləcək. Sur salınanda bütün hər şey məhv olacaq. Allahdan başqa. Hər şey. Sual, sual sonra. Şəhid olan mələklər ya, ya, ya, bu izah eləyəcəm, elə deyil. Həmsinin onların əxlaqı barəsində də müəllif danışır. Bu səbəb olsa deymişsə, birincisi, onlar utanan və utanan məxluqdur. Utanırlar. Utanırlar nədən? Məsələn, lüt gəlirlərsansə evin içində, utanırlar sənə baxmağa. Sən həddindən artıq çox həyalısansə, yenə onlar səndən utanar. Necə Osman radiyalarından utanar. Və s. Mələklər utanan məxluqdur. Sonra onlar başqa-başqa şəkilə düşməyə qadirdirlər insan şəklinə bayaq dedim sizə bir neçə hədis gətirdim insan şəklinə düşməyinə həmsinin yaxşı əməlləri, pis əməlləri yazmağa istənilən əməli görməyə qadirdirlər heç bir insan deyə bilməz ki bütün əməllərə biz nəzarət edə bilərik bu əməlləri görüb yaza bilərik ancaq nəzarət edən Allahdır və mələkləri və bu maraqlı hədisi də yəqin ki, hamınız bilirsiniz bu hədisi. Bu hədisdə mələyin insan şəklində, insan şəklində düşməyindən söhbət gedir. Bir nəfər kişi 99 nəfər adam öldürür. Xüsusən bilməlisiniz ki, cahiliyyə dövründə nələr etmişsiniz? İslam'a gələn kimi bütün günahlar bağışlanır. Və dəvət etdikdə də baxmayın ki, kimisə nə qədər günahlar edib Yəni onu, onda ümid yaradın ki, Allah səni bağışlayacaq. 99 nəfər adam öldürür. Soruşur bir alim haqqında ki, geçsin ondan nəsiyyət alsın. Ona bir nəfər o vaxtda mollasını göstərirlər. Sonra molla, mollanın yanına, elimsiz bir mollanın yanına. Əgər deyir ki, bəs 99 nəfər adam öldürmüşəm. Allah mənim günahlarımı bağışlayar. Deyir, yox bunu da öldür. Olur 100. Yenə soruşdur, göstərirlər bir həqiqi alimi, gedir o alimin yanına, deyir 100 nəfər adam öldürmüşəm. Tövbə etsəm Allah mənim günahımı bağışlayar, gör bağışlayar. Lakin sən bu torpaqda günah işlər görmürsən. Yaxşı olar ki, gedəsən filan yerə, orada ibadət edən insanlar var. Onlarla bir müddət qalasan, imanın artsın, əxlaqın üzərsin, elmin artsın tövbə edir, gedir. Gəlir yarı yerə satanda ölür. Rəhmət mələkləri də gəlir, əzab mələkləri də. Və bunların arasında mübahisə düşür ki, hansı biri həmin ruhunu götürsün. Rəhmət mələkləri deyir ki, axı o tövbə edir, bu Allahdan bağışlanmaq istəyib. Əzab mələkləri də deyir ki, bu gedib ora satmayın. Heç bir əməl etməyin. Xeyirli, xeyirxalq bir iş görməyin. Mübahisə düşür Allah subhanətə alə insan şəklində olan mələyi göndərir onların yanına. Göndərir ki, hökm versin, hakim olsun onların arasında. İndi siz bunun hökmünə baxın. Deyəcəyi üçün hansı yerə daha yaxındır, o mələklər də onu götürsün. Yəni, əgər günah etdiyi yerə yaxındırsa, əvvəl mələklər onu götürsün, ruhunun o xeyrxah iş görməyə getdiyi yerə yaxındırsa, rəhmət mələkləri onun ruhunu götürsün. Təvsiz görürlər ki, bu biri tərəfə daha yaxındır. Və rəhmət mələkləri onun ruhunu götürüb aparır. Bu barədə inşallah bir neçə günümüzü davam edəcək mələklər barəsində. Mələklər də imanın əsaslarının ikincisidir. Mələklərə də elə belə baxmaq lazım deyil ki, mələk də, mələklər haqqında o qədər məlumatımız var ki, Lakin görürsən ki, hər dəfə nəsə bir təzə şeyə rast gəlirsən və bu təzə bir məlumat olur. Və yaxud nəyəsə unutmursansa, həmən məclisdə yadına düşür bir daha. Və beynində sabitləşir, Rabdan çıxartmırsan. Ona görə fikirləşməyin ki, heç nə deyil və yaxud neyinirəm bunu ikinci dəfə təkrar edeyim. İstənilən elmi təkrar etməyə heç bir e, yəni, ziyanı olmaz. Faydadan başqa ziyan olmaz. İnşallah Allah bizi oxuyub faydalananlardan etsin. Bizdə qəlbimizdə elmə məhəbbət yaratsın. Zahillərə qoşulmaqdan bizi uzaq etsin. Subhanakallahumma və bihamdika əşhadu an la ilaha illa ente estağfiruka və etûbü ilayk.